บุ๊กทูยี่สิบหก двадцать шесть 26. ธรรมชาติ на природе. На природе. คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот ту башню? Ты видишь вот ту башню? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот ту гору? Ты видишь вот ту гору? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот ту деревню? Ты видишь вот ту деревню? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот ту речку? Ты видишь вот ту речку? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот тот мост? Ты видишь вот тот мост? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ Ты видишь вот то озеро? Ты видишь вот то озеро? ดิฉันชอบนกตัวนั้น Эта птица мне нравится. Эта птица мне нравится. ดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้น Это дерево мне нравится. Это дерево мне нравится. ดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้ Этот камень мне нравится. Этот камень мне нравится. ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Этот парк мне нравится. Этот парк мне нравится. ดิฉันชอบสวนนั้น Этот сад мне нравится. Этот сад мне нравится. ดิฉันชอบดอกไม้นี้ Этот цветок мне нравится. Этот цветок мне нравится. ดิฉันว่านั่นมันสวย По-моему, это красиво. По-моему, это красиво. ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจ По-моему, это интересно. По-моему, это интересно. ดิฉันว่านั่นมันงดงาม По-моему, это чудесно. По-моему, это чудесно. ดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียด По-моему, это уродливо. По-моему, это уродливо. ดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ По-моему, это скучно. По-моему, это скучно. ดิฉันว่านั่นมันแย่ По-моему, это кошмарно. По-моему, это кошмарно.